بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نتحدث في <coughs> إلى الساعة الحادية عشر بإذن الله عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون أو معنى الهدي هو الطريقة والسنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إما في تكون هديه في العبادات أو هديه في العادات وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات هذا في دروس الفقه أما هديه في العادات هو الذي يكون آه، غالبا في السيرة النبوية سيكون هذا الدرس ودرس الغد بإذن الله عن هدي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العادات وليس العبادات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ee, inşallah saat 11'e kadar sadece bugün de bunu da bahsedeceğiz vakit geciktiği için bugün ve yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hediyeden bahsedeceğiz. Hedi Resul sallallahu aleyhi ve sellem manası nedir hedi? Yani hayatı hangi yolda yaşıyordu? Bu hayatını insan onun da bahsedecekse o Resulullah Sellem bize örnek olduğu için ona ittiba etmek için hem sözlerinde bahsedecek hem de amellerinde. Bunlar bunların iki yolu var. Biri ibadetlerin hakkında, öbürü adetlerin hakkında. İbadetlerin hakkında insan onu öğrenecekse fıkıh kitaplarını da öğrenir. Çünkü bütün ibadetler oraya yazıldı. Adetlerin hakkında e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında Arapçada denir sire. Siyer kitaplarında onu bulabilir. Şimdi adetlerin hakkında biz bahsedeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşıyordu, ne yapıyordu falan. İnşallah. Ee, النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر كغيره ولكن فضله الله وميزه بأنه يوحى إليه بأنه يوحى إليه لذلك المشركون استغربوا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كيف يمشي في الأسواق ويأكل الطعام وهذا من التيسير على البشرية أن يكون الرسول من ممن عاش بينهم وكان معهم ثم يفضل ويميز عنهم بأنه يأتيه الوحي من السماء Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bir insandır. Öbür insanlar gibi. Ama Allah azze ve celle onu yükseltti bir konuda. Bu konu Allah'ın Risalesi Allah'ın dini, şeriatı ona indirdi diye. Cibrail aleyhisselam ona geldi. Başka birisine gelmedi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefi bunu onu yükselten insanlardan fazla. Kafirler baktılar dediler nasıl Allah'ın Resulü çarşılarda yürüyor, yemeklerden yiyor. Nasıl bu olacak? Bu normal. Allah Azze ve Celle rahmetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan yarattı. Allah onu bir melek gönder gönderseydi yarın bir ağır bir ibadet yaparsa bize ağır gelirse deriz, deriz zaten o bir melek yapabilirdi ama biz yapamayız. Ama Resulullah sellem bizim gibi gece namazında durunca yoruluyordu. Yorulmaktan bazen bir ayakta duruyor yaz, öbür ayatı, ayağı dinlesin diye. Sonra öbür ayağa yaslanıyor bu ayak dinlensin diye. O zaman Resulullah sellem insan olduğunu Allah'tan bir merhamet bize. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الهدي وخير الهدي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام من فعله كان هو المستفيد هو المستفيد من ناحية الأجر وهو المستفيد من ناحية أنه يسلك الطريق أو أو يختار الطريقة التي يتفق عليها العقلاء وأهل المعرفة يعني من أمثلة ذلك كما سيأتي معنا في الطعام وما سيأتي معنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشراب نجد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله هو الذي يذكره علماء الطب أن هذه الطريقة هي الأفضل في صحة الإنسان وهي بنفسها هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام نجد مثلا في الحالة الاجتماعية النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم ويذكر علماء النفس أو علماء الاجتماع أن الابتسامة لها أثر على إيش؟ على شخصية المرء نأتي مثلا لعلماء مثلا أصحاب الاستشارات الاجتماعية أو غيرهم حينما يذكرون الألفة والمزاح والمحبة والوقوف في السراء والضراء مع الزوجة نجد أن هذا مذكور وموجود في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من اقتدى بها وعمل بها نجده إنسان ناجح اجتماعيا ناجح في صحته ناجح في علاقاته ناجح في أكثر أو غالب إيش شؤون حياته لأنه اختار طريقة النبي عليه الصلاة والسلام Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, hediyi, hayatı, yaptıkları her şeyi ondan öğreneceksek, ona bakarsak en iyi hayat, en güzel hayat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. En mükemmel hayat onun hayatı. Hayatımıza baksak şimdi bilim adamları diyorlar mesela doktorlar diyelim. Derler insan böyle böyle yarsa bu şekilde yarsa sahatı, sağlığı mükemmel olur. Bir bakıyoruz Resulullah Sellem buna tavsiye etti. Onu yapıyordu. Başka bilim adamları, mesela ruh doktorları, doktorları derler insan devamlı tebessüm ediyorsa bunun bir etkisi böyle böyle olacak karşı tarafa. Karşı taraf artık yani bu insan istediği gibi yürütebilir. E, etkisi var ol, e, olacak ona. Bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tebessüm ediyor, nasıl emrediyor bunu. Derler insan mesela evinde hayatı eşiyle mesela birisi büyük dertleri var gidiyorlar bu doktorlara. Nasıl yaşayacağız bilmem ne. Diyorlar böyle böyle böyle böyle. Bir bakıyorsun onlar becerikli insan olursa, güzel anlatabilirse söyledikleri Resulullah sellem hayatında bulunuyor. Evinde nasıl yaşıyordu? Eşleriyle nasıl yaşıyor? Ne tavsiye etti? her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ona bakarsan şimdi bilim adamları bir şey bulursa bakıyorsun sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bizim hayata bağlı olan şeylerde kimse becerikli yaşamak istiyorsa bu hayatta etkisi olsun başka insanlara dertleri az olsun gelen zararlar az olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrensin onu örnek alsın onun gibi yaşasın هذه مقدمات لابد أن تذكر قبل أن نعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب والمزاح والطيب واللباس والنوم Bu şeyler giriş olacak bizim konumuza. Yani insan bunları bilmezse e Resulullah Sellem böyle böyle yiyordu. E ben böyle yemek istemiyorum. Aklına gelirse olabilir. Zaten sünnet. Bunu çok diyorlar. Ama insan bunun etkisi hayatına bilirse, mutluluğu getirecek ona bilirse bu sefer demez. Bu zaten sünnet yok. Bu sünneti yapınca ben hem dünyayı kazanıyorum hem de ahireti kazanıyorum. Bu şekilde düşünmemiz olur. Onun için bunları söylüyoruz. Resulullah sellem'in hayatını öğrenmeden önce Eğer öğrendikten sonra onun gibi yaşarsak faydalarımız nedir? Onu öğreniriz. نتحدث في هذه الليلة بإذن الله عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام وهديه عليه الصلاة والسلام في الشراب وإذا فعل المسلم هذا الهدي تميز عن <coughs> تميز عن غيره فنحن وإياكم نجد غير المسلمين أو بعض المسلمين الذين لا يعرفون هذا الهدي نجدهم يخالفون الصحة في طريقة أكله لكن المسلم الذي يطبق هذا الهدي النبوي نجده من أفضل الناس في صحته ونجد لديه احترام عكس غيره لأنه طبق هذا الهدي النبوي Bugün inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğinde, içmesinde nasıl yordu, içiyordu bunun da bahsedeceğiz. Onu öğrenmemiz için. Bakıyoruz bir Müslüman Resulullah Sellem gibi yerse, içerse hayatı başka olur, daha sağlıklı olur. Milletin gözünde daha yüksek olur. Yani bir yemeğe oturursa demezler bu aç gözlü bilmem ne derler bak kibar falan. Yani hem dünyada yükselir çevrenin içinde, onun çevresinin içinde hem de sağlığı her yönden yükselir Resulullah Sellem'e ittiba ettiği zaman. من أول القواعد في هذا الهدي وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني ما ملأ ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة وهذا الحديث آه من طبقه وجد راحة ووجد في جسمه الصحة والعافية وكان من أبعد الناس عن الأمراض لأنه لا يأكل أكثر من طاقته وكثير من الأمراض التي نجدها في هذا العصر وفي غير من العصور نجد أن السبب الرئيسي هو كثرة الأكل كثرة الأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديو مَا مَلَا اَبْنُ آدَمَا وِعَاءً شَرَّ مِنْ بَطْنِهِ İnsan hiçbir şey onun midesinden daha kötü bir şey doldurmadı. Ondan sonra diyor حَسْبُ بْنُ آدَمَا لُقَيْمَاتٍ يُقِيمْنَ صُلْبَةً Bir insana birkaç lokma hatta küçücük lokmalar diyor ona yeter. Bir bakıyoruz insan bu hadiste amel ederse hem rahatlığı vücudunda hissediyor yani e, rahatlık yani tembellik falan hissetmiyor hem de sağlık doktorlara bakarsa insan hastalıkların çoğu yemeklerden gösteriyorlar devamlı yani insan yemeği azaltınca hayatı hastalıklardan uzak durması daha iyi olur. أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام أنه كان يأكل ويشرب باليد اليمنى وليس باليسرى شوف انظر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي رحمة وهذا الإسلام يريد أن يجعلك متميز عن غيرك غيرك يشرب بالشمال أنت مسلم لا تشرب باليمين تستخدم اليمين في الأشياء الطيبة في الطعام في الشراب في السلام على الناس في الدخول للأماكن الطيبة فتستخدم إيش اليمين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى غلاما تبطش رأى غلاما صغيرا تطيش في صحفة الطعام الصحن أو صحفة الطعام كان هذا الغلام الصغير يأكل من هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا غلام سم الله أي قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا تكل مما يلي الناس Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, onun hediyinden, sünnetinden yemek içmek içmek sağ elde olacak. İnsan bakıyor, başka insanlar rahat rahat sol eli, elini kullanıyor falan. Bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sistem verdi, bir kanun verdi. her güzel şey bakıyorsun sağda oluyor. Her kötü şey solda. Yani bu insan kötü şeyleri uzaklaştırıyor iyi şeylerden. Bu hem bir e, ne diyeyim ona isim yükseklik hem de usul zararı uzaklaştırıyor. Her kötü şey, her kirli şey sol elde, her iyi şey sağ elinde. Yemek içmek sağ elde. Bir selam vermek sağ elde. İyi bir yere gireceksen sağ ayağıyla giriyorsun. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, öğrettiklerinden bize. Bir kere bir çocuk gördü yemekteyken onun elini uzatıyor tabağa. Bir bunun önüne bir şey beğenirse alıyor. Öbürü buradan. Öbürü, istediği gibi böyle oynatıyor eli, elini tabakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretti. Öğrettiği şey bütün ümmetine öğretiyor. Dedi sen millah. Yemeden önce bismillah de. Sonra sağ eliyle niye? Ondan sonra önünden yemen lazım. Bu bir edep bir terbiye. Resulullah Aleyhisselam hem çocuğuna verdi hem de bütün Müslümanlara biz de onu yapınca sevap kazanırız. Resulullah Aleyhisselam'a ittiba ettiğimiz için. أيضا من كمال النصح النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم محبته وشفقته على أمته أنه كان يأمر الصحابة أنهم كان يأمر الصحابة بأمور تنزل عليهم أو تجعل في طعامهم البركة من الأمثلة على ذلك أنه كان يأمرهم بالاجتماع على الطعام بالاجتماع على الطعام وليس مثل ما يفعله الناس أو بعض الناس الآن وأخذوا هذا النظام قد يكون من الأنظمة الغربية أو من العادات الغربية أن كل واحد يأخذ صحن أو كل إنسان يأخذ آه، صحفة ويأكل فيها بها ويأكل منها على ماصة أو على مائدة وهذا لا, لا يكون فيه بركة لكن البركة حينما يكون خمسة أو ستة أو عشرة يختلف العدد يكونوا مجتمعين على صحن واحد يكون فيه بركة ويكون فيه إيش ألفة ومحبة لهم وكذلك كان يأمرهم حتى يكون الطعام فيه بركة أنت تريد أن تأكل لكن أحيانا الطعام لا يكون فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم علمك كيف يكون هذا الطعام فيه بركة فقال هذه الصحفة يلعقها المسلم يأخذها ويلعقها يلعقها ويلعق أصابعه ويلعق أصابعه هذه أمور هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن نفعلها وننشرها بين إخواننا المسلمين ولكن لا بد إذا أردنا أن نفعلها مع إخوان مسلمون لنا لا يعلمونها لا بد أن نعلمهم إياها ثم نطبقها حتى لا يكون هناك نوع من النفرة أو عدم القبول لها Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatımız nasıl bereketli olmasını öğretiyor. Çünkü bereket manevi bir şey. Yani ne diyeyim bilim adamları onu bulamazlar. Bilemezler. Bu Allah'tan bir şey. Bize söylüyor eğer birkaç kişi yemeğe oturacaksa hepsi bir tabaktan yemesi lazım. Yani şimdi millet başkalarının adetlerini taklit ediyorlar. Çağdaş olması için herkes bir tabak alıyor kendine dolduruyor. Onların yemekleri bereketsiz olur. Tek tabaktan yediği zaman hayat daha bereketli olur. Hem de sevgi, insanlar birbirine daha yakın olur. Ama herkes bir tabağı yediği zaman yani karşı tarafa bakıyor uzak bir şey hatta ondan tiksiniyor bilmem ne. Ama bir tabaktan yemek olduğu zaman hayat birbirin milletin hayatları ya da yiyenlerin hayatı birbirine daha yakın olur. Hem de bereketi de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Bereketi kazanmak için tabak tabağın içindeki yedikten sonra onları tabağın iyice sileceğiz. Hatta insan parmağıyla silerse parmağını yalacak. Bereketi böyle kazanabilir insan. Ama hoca diyor bu sünnetleri yapacaksak cahil insanların önünde tiksinecekler bilmem ne olacak. İnsan bu sünnetleri öğretecek sonra bunları tatbik edecek, uygulanacak. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد لك من يأكل طعامك لا تهتم بنفسك لا أيضا اهتم من هو الضيف الذي يأكل طعامك فقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك لا يأكل طعامك طعامك إلا تقي لا يأكل طعامك إلا تقي لماذا؟ ما الفرق إذا أكل تقي أو فاجر شقي لا فيه فرق فيه فرق عليك أنت وفيه فرق على طعامك لأن التقي سيأكل الحلال أما غير التقي سيأكل أو سيطلب منك الحرام التقي سيعينك على سيعينك على الاقتصاد في الطعام أما غير التقي سيعينك على الإسراف التقي سيعينك على الأخلاق الحسنة أما غير التقي سيزرع فيك أو يسهل عليك الأخلاق السيئة إذا حتى الطعام لا يأكل طعامك إلا تقي فانظر إلى نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته رسول الله صلى الله عليه وسلم Bize bir tek nasıl yiyeceğiz, ne yiyeceğiz öğretmiyor. Hatta kimin kiminle beraber yememiz lazım. Kimi yedireceğiz bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor la yakulu taamaka illa taqi. Senin yemeğinden ancak takvalı insanlar yesinler. Neden? Belki hikmetinin büyünü, bütünü bilemeyiz. Ama bazılarını düşünürsek onları görürüz. Takvalı insan olunca yemeğin de seni Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakını öğretir. Ahlakından uzaklaştırmaz. Ama bir insan takvalı olmazsa belki yemekteyken o misafir onu ikram ediyorsun. Diyor ya özel bir tabak bana veremez misin? Şunu bunu e, seni uzaklaştırıyor sünnetten. Takvalı olmayınca. Takvalı olmayınca senin yemeğin de evinde israf yapabilir. Ama takvalı insan israfı kabul etmez. Takvalı insan halala harama dikkat ediyor. Her şeyde yerken her şeyde yani. Takvalı olmayan insan helal haram bakmaz. Hatta belki senden haramı isteyebilir. Belki zararlı şeyleri isteyebilir yemekte. Ya sizde bu yok mu bilmem ne falan olabilir insanın hayatında. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu baştan temizledi. Bize kolaylaştırdı. La yakulu ta'amaka illa taqi. Senin yemeğinden ancak takvalı olanlar yesinler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متواضعا حتى عند الطعام فكان يأكل على الأرض كما يأكل العبد وكان يجث على ركبتيه وكان إذا بدأ في الطعام سمى الله سبحانه سمى الله تعالى على أوله سمى الله تعالى على أوله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de yemeğinde bir tavazu vardı. Yani kibir, gurur, gösteriş falan yoktu. Yemeğe oturunca köleler gibi oturuyor. Onlar yemeğe oturunca yere oturuyorlar, yerde yerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde oturup yiyordu. Bir de böyle rahatını almıyordu yemek yerken. Dizlerine oturuyor. Bu şekilde oturuyor. Namazda oturduğumuz gibi yani. وكذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الفراغ والانتهاء من الطعام كان يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وهذا الدعاء سبحان الله ما أعظم هذا الدين تأكل ما ما ما لذ وطاب من الطيبات ثم تقول هذا الدعاء ويغفر لك ما تقدم من ذنبك كما قال عليه الصلاة والسلام من قال حين فراغه من الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني جمعت بين إشباع نفسك وبين المغفرة من الذنوب Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan önce Bismillah diyordu onun hediğinden. Doyduktan sonra ne diyor? Elhamdülillahillezî razakani hâdâ min gayri havlin minni ve la kuvve. Hadisin manası Allah hamd ediyor. Ona bu rızık verdi. Zayıf halinde. Yani bir insan bu rızkı kendine getiremez. Onun zayıfliğinde Allah Azze ve Celle bu rızkı ona verdi, yardım etti. İnsan hem yedi, doydu, içti. Yani bu bir nimet. Hem de ikinci nimeti alıyor Bunu söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor kimse doyduktan sonra bunu söylerse Allah geçmiş günahlarını affeder. İnsan subhanallah. Yani zorluk görmüyor hayatında. Kalkmıyor bir ağır bir ibadet yapmaya. Yiyor, içiyor, <laughs> yani keyfini görüyor. Sonunda günahlar siliniyor ona. Allah'ın rahmetinden. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأكل الطعام بمفرده بل كان يقول هلموا بآل فلان وهلموا بآل فلان كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يشاركه غيره في الطعام انظر لهذا النجاح الاجتماعي وهذا الخلق والرقي عند النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو كان أحدنا لا يريد أن يأكل إلا بمفرده هذا يدل على الكبر لكن جرب في نفسك من الآن أنه لا أن أنك لا تأكل إلا بمشاركة أحد تجد نفسك محبوب عند الناس وتجد هذا الطعام فيه بركة وتجد من الفوائد الكثير لأنك اقتديت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يمين عادت لرندا تيك باشندا يميي سيميو bir bakıyor tek başında yemeğe oturacak diyor falan kişilere çağırın falan ay bilmem kimlere çağırın برابر yiyelim Bizim dinimizde bu noktaya bakalım. İnsan böyle yaşıyorsa ya da Müslümanlar böyle yaşıyorsa onların aralarındaki bağlar nasıl oluyor? Birlik nasıl oluyor? Ama bir insan hep tek başında yemeği seviyorsa giriyor tek başında diyelim lokantaya gir diye hep tek başında kalmak istiyorum. Bu yani bir bencilliğin işareti bir böyle e, bilmiyorum nasıl vasfedeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güzel hayatı, güzel ahlakı öğretiyor bize. Hatta yemeklerimizde insan bu şekilde yaşıyor Müslümanlarla. طيب نسأل أسئلة ولا ناخذ هدية في الشرب؟ Soralım mı sorular yoksa devam edelim. Herkes uykusu gelirse öyle. ولا اشتقتوا للطعام؟ Yoksa yemeği Sen duyunca tastasın. acıktınız. Vallahi bence لنسأل خبركم شوية طيب ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أو أعيد السؤال أعيد السؤال ماذا يقول المسلم عند ابتداء الطعام وماذا يقول عند انتهاء الطعام وما هو الأجر الوارد على ذلك السؤال مكون من ثلاثة أجزاء Bir Müslüman yemeği yemeden önce ne diyor? Doyduktan sonra ne diyor? Sonra hangi sevabı kazanıyor? قول الشيخ يبدأ ببسم الله فينتهي بحمد الله في ويدعو الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا من غير حول مني ولا قوة وأجره أن يغفر ذنبه ما تقدم ذنبي احسنت ما شاء الله عليك ممتاز طيب آه، السؤال الثاني ما الفائدة ما الفائدة من اجتماع الناس على الطعام ما الفائدة من اجتماع الناس على الطعام احنا ذكرنا ثلاث أو أربع فوائد نريد, نريد أن نذكر هذه الفوائد الثلاثة والأربعة İnsanlar bir yemeğe toplanınca beraber yerse hangi faydayı görürler? Ne fayda kazanırlar? Faydaları nedir? Diyor biz 3-4 tane saydık. Kim onları söyleyebilir? Hocam birincisi inşallah beraber yeme, yemelerinden ötürü bereketi kazanırlar. El-ula el-bereke. احسنت ممتاز لا لا خلاص خلاص واحده بس تكفي ها العلاقات الاجتماعيه تتحسن المحبه احسنت ممتاز طيب ها الاخوه هنا طبق السنه احسنت أجل. ممتاز ممتاز طيب باقي ها يكفي طيب ننتقل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشراب أو في الشرب النبي عليه الصلاة والسلام كان <clears throat> لا يشرب إلا باليمين ولا بالشمال بالشمال باليمين يشرب باليمين وكان لا يشرب إلا جالسا كان لا يشرب إلا جالسا طيب لو أراد الإنسان أن يدخل المسجد وتفضل وخلي السؤال بعد رسول الله صلى الله عليه wasallam hep sağ eliyle içiyordu ve oturarak içiyor. Ayakta içmiyor. تفضل صراحة طيب آه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب جالسا وزجر ونهى عن الشرب قائما طيب قد يقول إنسان النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه شرب أو شرب قائما مثل ما ورد في آه، صفة الحج أو في فعله عليه الصلاة والسلام في الحج نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للحاجة فإذا كان الإنسان محتاج يشرب إيش قائما ولكن لا بد أن يكون غالب الشرب أو أكثره وهو جالسا إن احتاج أن يشرب وهو قائم فهذا جائز لكن لا يكون هو الأغلب على حياة الإنسان لكل الحاجة Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak içmeyi bize öğretti. Bunu öğreniyoruz. Birimiz bakıyor diyor bir rivayet buldum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacdayken ayakta içti. Nasıl bunu yaptı? Bu amelden bir şey öğreniriz. İnsan ihtiyacı olunca kendine çok zorlaştırmayacak ayakta içebilir. Günaha girmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yaptı. Yani illa oturarak olacak bir şey değil. Ama ne kadar oturarak insan içerse o kadar sevap kazanır. Bir ihtiyaç olursa ayakta içebilir. Ve min النبي Nebi Aleyhisselatü Vesselam kâne izâ şeribe التنفس أو الهواء لا يكون في نفس الإناء وإنما يكون في خارج الإناء لماذا؟ أولا حتى لا يتضرر الشارب أنت أخرجت إيش الثاني أكسيد الكربون كما يقول علماء إلى آخره أخرجته ووضعته في هذا الشراب كيف تشرب مرة أخرى هذا فيه ضرر عليك ثانيا أن هذا هو صنيع البهائم ولا يست... ولا يرضى العاقل أنه يفعل مثل البهائم ثالثا أن الشارب بعدك الذي يشرب خلفك لا يرضى أن يشرب في هذا الكأس وقد إيش امتلأ بما خرج من جوفك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء رسول الله صلى عليه وسلم dedi ki biriniz içerse içerken yani bardağın içinde ya da hangi şeyde içiyorsa nefes almasın içinde. Yani insan bir içiyor, onu kaldır, kaldırdıktan sonra nefes alır. Bir bakıyoruz insan bunu yaparsa, içinde nefes alırsa ilk önce kendine zarar eder. eder. Biliyoruz yani insan nefesi alırken, oksijeni alıyor, çıkarırken e, karbondioksit karbon, karbon oksidi çıkartıyor. Şimdi bir kısmı kalıyor bu bardakta ya da bu şeyde. Tekrar onu alıyor. Birincisiz kendine zarar ediyor. İkincisi hayvanlara kendini benzetiyor. Çünkü hayvanlar içerken bir bakıyorsun nefes alıyorlar. Hangi şeyden içerken? Ondan. Yani insan böyle biraz içerse nefes almadan koyunca daha kibar olur şekli ameli de. Üçüncüsü zarar başkasına olur. İçtikten sonra bunu koydu hiç kimse canı aynı bardaktan içmek istemez. Yani milleti tiksindirir kendinden. Onun için Bu üç zarardan Resulullah Aleyhisselam bizi uzaklaştırdı. Bu şekilde sünnetinde içtiğimiz zaman. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرشد أمته إلى الشرب الذي يكون فيه هناء ويكون فيه ارتواء الآن آه، كان يرشد النبي آه، امته الى ان آه، الى الشراب او الشرب الذي يكون فيه ايش؟ هناء وارتواء فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أن يشرب بأن يشرب الشراب على ثلاث دفعات هكذا بسم الله واحد اثنين ثلاث خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه أهنى وأروى وأبرأ يحس الإنسان بارتواء يحس الإنسان بارتواء لكن إنسان أتى عطشان بسم الله خلصها كاملة ما حس به ويشعر أن فيه ضيق في التنفس وفي الأخير ليش طيب لماذا هذا التعذيب لا على مالك على مالك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى ماذا إلى الأهنى والأروى والأبرى أنك تشرب على ثلاث دفعات Yine Resulullah ve sellem sünnetinden insan suyu içtiği zaman böyle üç kere onu içecek. Yani üçe bölecek. Ne kadar içeceksen üçe bölecek. Birden içmesin. Birden içince hem zevkini alamaz su içerken birden içince. Rahatsız edebilir ona. İkincisi doyurmaz suyun içmesi. Üçüncüsü bara yani şifadır oluyor ona. Bu şekilde suyu içince. Yani şu üç faydasını kaybeder insan böyle bardağı böyle ayağında e, elinde alıp içerse bitirirse bir kerede. خلاص وضحت بالحركة ها وضحت بس اللي ما وضح عليك انت شيء ثاني بعدين بحكي لك طيب آه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدنا محمد كان إذا شاركه غيره في الشرب أن يبدأ باليمين أن يبدأ باليمين فلو كان هناك ناس أناس مجتمعون في مجلس وكان هناك سيد أو آه، رجل كبير في السن فلا يقدم إليه الشراب لا بل يبدأ باليمين فاليمين فاليمين الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان عن شماله من أبو بكر رضي الله عنه وكان عن يمينه غلام أيهما أعظم منزلة أبو بكر فالنبي عليه الصلاة والسلام سقى من الغلام ثم استأذن الغلام فأن يكون بعده من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتعليم الإسلام تمشي على الجميع ولا يعني هذا التقليل من مقام من رفع الله منزلته بين الناس عفوا يمكن استأذن الغلام أن يشرب أبو بكر قبله فلم يأذن فأعطاه أي, مو هيك أي الوضع؟ نعم. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onun hediyinden sağdan içirmeye veriyor. Demiyor bu adam kibar birisi, bu adam zengin, bu adam bilmem ne, bu adam bunun da başlayacağım sonra buna sonra ona. Bunu rahatlattı milleti. Ben hatırlıyorum bir olay oldu hoca onu söylemedi. Bir yerde bunu içirdiler. Ona gittiler. Adam kızdı. Çıktıktan sonra ben böyleyim ben böyleyim ona daha önce veriyor. Ama insan sünneti öğrendikten sonra artık kızmaz. Sağdan. Hatta Resulullah Aleyhisselam bir kere oturuyordu. Solunda Ebu Bekir Sıddık oturuyor. Hepimiz biliyoruz Ebu Bekir Sıddık kim. Sağında çocuk oturuyor. İçirmek istiyor Resulullah Aleyhisselam. Çocuğa dedi Ebu Bekir Sıddık'a verebilir miyim? Çocuk dedi hayır ben hakkımı istiyorum. Resulullah sellem çocuğu içirdi. Sonra Ebu Bakır Sıddık'a verdi. Allah Allah. طيب آه، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشراب أو في الشرب أنه كان ينصح أمته بأنهم يبتعدون عن ما يسبب الضرر في الشرب كان ينصح أمته بالابتعاد عن ما يسمي عما يسبب الضرر في الشرب توضيح ذلك كان يقول عليه الصلاة كان ينهى عليه الصلاة والسلام الشرب من الثلمة أو الشق في القدح لماذا؟ لأنه إذا شرب منها ستضر ستعود بالضرر على شفتيه وعلى فمه فكان ينصى عليه الصلاة والسلام بعدم الشرب من هذه الجهة وأين, وأين نجد مثل هذا الاهتمام الدقيق في غير شرع نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم ما علمهم العبادات لا حتى في العادات وحتى في نقطة دقيقة من الشراب أو الشرب Subhanallah. Devam ediyorum. İslam en ince hareketlerimizi karıştı en iyi şekilde insan yaşasın diye. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek ibadetleri bize öğretmedi. Adetleri de öğretti. hatta ince şeyleri de bu adetlerde öğretti. Bilinen bir şey olursa demedi bu bilinen bir şey. Çünkü birisi der tam şimdi böyle geçiririm bir kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bardak ya da bir tas ya da bir şey bir yerden çatlak ya da bozuk olursa oradan içmeyi ne nehyetti. Çünkü bu yer çatlak, bozuk, kırık belki bir insana zarar edebilir, bir şey olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiği için hiç kimse artık oradan içmez. Ama nehyetmediyse belki kimisi der e, bir şey olmaz, bir şey ona zarar gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta bunu da bize öğretti. Milletine, ümmetine öğretti. Subhanallah Allah azze ve celle onu vasfetti. Resulullah sellem'i vasfetti. Ümmetine merhametlidir. Hep ümmetine dua ediyor. En iyi şey öğretiyor. Kıyamet gününde de onları unutmuyor, şefaat ediyor. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. طيب وكان يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بعدم الشرب في آنية الذهب والفضة فقد قال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا والحديث رواه البخاري وهي محرمة على المؤمنين أمثالكم في الدنيا وحلال على غير المؤمنين من أهل الكفر لكن في يوم القيامة تكون العكس فيشرب المؤمنون في آينة الذهب والفضة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان صحيح بخاري الله عز آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir hadis söylüyor. Altın ve gümüş altından ve gümüşten yapılan bardaklar, taslar bir şeyler yiyecek şeyler Onlar da yemek içmek günahtır. Diyor kimse öyle bir kaptan içerse, bir bardaktan içerse bunun karnının da kıyamet gününde ateş kaynatıyor kendine. Bu dünyada bu bize haram, Müslümanlara haram. Ama kafirler haram, halal bilmiyorlar. Onu kullanabilirler. Ama kıyamet gününde Allah Azze ve Celle cennette iman edenler tabakları, bardakları hepsi altından olacak ve gümüşten. Tabi kafirler hiçbir şey ondan görmeyecekler. İnsan suresinde Allah Azze ve Celle cennetin ehli bunlardan yiyecek içecek diye bir ayet geçiyor İnsan suresinde Allah Azze ve Celle bize gönderdi bu ayeti okuyoruz. أخيرا آه، كان عليه الصلاة والسلام إذا سقط في آه، اللبن إذا سقط في اللبن أو الماء ذباب ما كان يفعل مثل ما يفعل من ليس لديه علم فيكب الماء ويأتي بماء جديد لا وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سقط أو وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه لماذا؟ لأن الذباب لديه جناحين أحدهما فيه داء وفيه أمراض طهارة هذا الماء أو هذا اللبن هو موجود في الجناح الآخر لذلك بعض العلماء في الغرب الشعب نظر في هذا الحديث وتعرفون أن علماء الغرب خاصة غير المسلمين يريدون إيش ينبشون ويريدون أن يستخرجوا أي كذب أو أي مخالفة للدراسات الحديثة في عن طريق الأحاديث فأخذ الشراب ووضع أسقط فيه ذباب وأخرجه ثم أغسل غسله بالمنظفات بالكيماويات وجد بعد التحليل وبعد الدراسات وبعد الكشف أن الماء ما زال ملوثا أن الماء ما زال ملوثا في الأخير غمس الذباب كاملا اكتشف أن الماء صافي من علم محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام هو رب العالمين وهذه سنة لابد أن يطبقها الإنسان ويحترمها ولا يعارضها بعقله لأن الوحي والشرع أكبر من العقل والذي أعطاك العقل هو الذي أمرك باتباع الشرع هذه بعض الأداب في الأكل والشرب نتعلمها وننشرها بين الناس حتى يكون لنا ولكم الأجر صلى الله وسلم على نبينا محمد وأعتذر عن الإطالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا bize bir şey öğretti. e, içmelerin hakkında bize dedi bir sinek bir süte düşerse yoğurda çorbaya insan hemen kaldırıp atmasın onu iyice batırsın sonra kaldırıp atsın çünkü Allah Azze ve Celle kanadındaki mikropları bir tanesinde öbür kanatta şifasını yarattı bu iyice bunu batırırsan sonra kaldırıp atarsan senin yiyeceklerinde hiçbir mikrop kalmaz. Hepsi ölür. Kafirler devamlı milleti İslam'dan nefret ettirmek için araştırma yapıyorlar. Bir şey bulmak istiyorlar. Bu din hak olmadığını millete göstermek için. Bu hadisi görünce dediler ha ah, bir fırsat. Ne bir kanat pislik bir kanat şifa. Birisi aldı baktı kanatlarda tahlil yaptı onlardan. Yani mikro, e, mikroskopta falan bunu gördü bir kanatta. Dedi bunu deneyin. Şu kanadı batırdı kaldırdı yani e, sineğin yarısı. Sonra ilaçlar koydu bilmem ne falan. Tahlil yaptılar. Bazı mikroplar daha yaşıyor. Aynı ya da başka bir sineği aldı. Bütünü batırdı. Kaldırdı. Sonra baktılar hiçbir mikrop kalmadı. Hepsi öldü. Öbür kanat hepsini öldürdü. Şimdi bazı insanlar diyorlar tiksiniyoruz bilmem neye dökelim. Diyor madem insan inancı doğru güçlü bunun iyice inanıyorsa iman eden olursa atmasın. Çünkü bu amel sünnettir. Yani bir şey düştü batırayım bir sinek düştü batırayım atayım. İstersem tiksinmemek için elinden az bir şey alırım atarım. Ama bu sütü çöpe atmam. Bu şeyi çöpe atmam. Çünkü bana zarar gelmeyecek ondan. Bir de bir sünnet tatbik etmiş olurum. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.